31 skirsnis Zigmantas I skelbė, kad kovoja dėl katalikybės prieš norintį suchizmatinti Lietuvą Švitrigailą. Nesiskaitydama su priklausančiu nuo jo Zigmantu, Lenkės skubėjo įvykdyti savų žmonius pietinėse didžiosios Lietuvos kunigaikštijos žemėse. Sudarant Gardino sutartį, Lenkai užėmė Olesko pilį. Jogaila jau savo vardu Luckui paskyrė jam pasidavusį seniūną kunigaikštį Aleksandrą Nosį. Didelė Lenkų kariuomenė vadovaujama Vincento iš Šamotulų ir Jono Menžiko įsiveržė rytų podolę. Ji užėmė beveik visas pilis, Bratslavą sudegino pats Švitrigailo seniūnas Teodoras Nesvičiškis. Tačiau Švitrigailas sugebėjo atsiųsti naujų jėgų. Be rusų gauta parama – iš totorių ir valachų į Podolę. 1432 metais lapkričio 30 dieną, keldamasi per Morachvos upę, Lenkų kariuomenė pateko į Teodoro Nesvičiškio pasalą. Su dideliais nuostoliais jai pavyko ištrūkti, bet tai jau nesutrūkdė Teodoroje atsikariauti visą rytų potolę. 1433 metų balandžio pradžioje Aleksandras Nausis perėjo į Švitrigailus pusę. Lenkijos mėginimas užgrobti Voluinę ir visą Podolę sužlugo. Vėlyva 1433 metų pavasarį Aleksandras Nausis sumušė ir laikinai paėmė nelaisvę Helmų seniūną Hricką Kierdejevičių. Podolėje Teodoras Nesvečiškis laimėjo susidūrimą su Kameneco seniūnu Mykolu Bučackiu ir netrukus įviliojęs į pasalą paėmė jį nelaisvę. Visi šie įvykiai liudėjo apie tvirtą Švitrigailos valdžią didžiosios Lietuvos kunigaikštėjos rusų žemėse. Jis kontroliavo ir stačiatikių bažnyčią. Mirus metropolitui Fotijui 1431 metais Konstantinopolio patriarchas į jo vietą paskyrė Švitrigailos kandidatą Smolensko vyskupą Herasimą. Perėmės iniciatyvą pietuose, Švitrigailą nukreipė Aleksandro Nosies ir Teodoro Nesvečiškio pajėgas prieš Zigmantą pirmąjį. Podoliečiai ir valuniečiai apgulė brastaus pilį. Čia Zigmantui vėl padėjo Lenkai išvieš Vitrigailos rusus iš brastaus ryties. Kryme 1433 metais įsigalėjo Zigmanto pirmojo statytinis Hadži Girėjus. Lenkijos polimo atrėmimas Valūnėje ir Podolėje sutapo su paties Vitrigailos aktyvumu 1433 metų pradžioje remiamas Livonijos ordinu, jis pasirodė rytų Lietuvoje. Livoniečiai sunaikino užpalių pilį ir įsivarė 3000 belaisvių. Tačiau atvirų kautynių su Zigmanto pirmojo jėgomis vengta, todėl buvo pasitraukta. Atsigriebdami žemaičiai 1433 metų balandžio mėnesį nusiaubė kuršą. Zigmantas I stiprino savo padėtį Lietuvoje – Jį supančią lietuvių diduomenę erzino Lenkų hegemonizmas. Ypač tai išreiškė mokytas ir protingas, buvojęs vakarų šalyse Jurgis Butrimas. Tačiau Kestutaitis per daug priklausė nuo Lenkijos, kad galėtų atsižvelgti į šias nuotaikas. 1433 metais jis vėl buvo priverstas atnaujinti Gardino sutartį. Tų metų vasaros įvykiai dar labiau susilpnino nusekliaus tautinės ir valstybinės politikos šalininkų, siekusių neleisti įsigalėti tiek Lenkams, tiek ir Rusams padėtį. Birželio pradžioje didelį Lenkų ir Husitų kariuomenė įsiveržė į Vokiečių ordino žemės. Kryžiuočiai neįstengė rimčiau pasipriešinti, kraštas buvo žiauriai nusiauptas. Žemaičiai tuo metu nuniokojo Klaipėdaus apylinkės. Rugsėjo 13 dieną buvo sudarytos paliaubos iki gruodžio 24 dienos – Į jas buvo įtraukta ir Zigmanto pirmojo Lietuva. Vokiečių ordinas oficialiai atsisakė sąjungos su Švitrigaila. 1433 metais, gruodžio 15-21 dienomis, Lenčicoje buvo galutinai sudaryta taika, kurios akte buvo įrašyta susitariančių šalių luomų garantijos punktas. Vokiečių ordino Prūsijos šaka buvo sugniuždyta. 1433 metų Liepos mėnesį Lenkijos raudonosios Rusijos seniūnai susitarė dėl lokalinių paliaubų su Teodoru Nesvečiškiu ir Aleksandru Nosimi iki kalėdų. Vėliau jos buvo pratestos iki 1434 metų Velykų. Lenkija ir Švitrigaila gavo laisvas rankas savo užnugariuose ir kiekvienas sustiprino savo spaudimą Zigmantui Kestutaičiui. Vasaros pabaigoje ir rudenį voluniečiai nusiaubė Palenkę, Brastos ir Stislaulio sritis. 1433 metų Liepos mėnesio antrą pusę ir rūpjūtį Švetrigailos ir Livonijos ordino kariuomenė paėmė Minską, Borisovą, Kreivą, Zaslaulį, Eišiškę, Slydą, sumušė Petro Mantigirdaičio vedamą Zigmanto pirmojo kariuomenę prie Molodečnų. Nukentėjo Vilniaus ir Trakų miestai, vos sunaikintas Kauno įgulos Lenkų būrys. Iš Vitrigailos rankas pateko jį išdavęs kunigaikštis Mykolas Alšėniškis, kuris buvo žiauriai nužudytas. Zigmanto pirmojo šalininkams teko griebtis partizaninio karo slapstantis miškuose. Tačiau gyventojams partizanus palaikant, bet okilus arklių marui, Švitrigaila užimtose žemėse nepajėgė įsitvirtinti ir pasitraukė į Lukomlę. Tokiamis aplinkybėmis Zigmantas I negalėjo veikti bent kiek savarankiškiau, nes prarasta žemės jis atsėmė tik su atvykusių Lenkų pagalba. Tarptautiniu mastu Švitrigaila neprarado ryšių su Bazelio bažnyčiaus susirinkimu. Dar 1432 metų rudenį pas jį, kaip taikaus tarpininkas, lankėsi susirinkimo įgaliotinis Laurinas de Damijanis. 1433 metų kovo 22 dienos laišku stačiatikiai kunigaikščiai Jaroslavas, Lengvenio Algirdaičio sūnus ir Andrius bei 14 bajorų inspiruoti švitrigailus – susirinkimui pareiškė, kad jis laikosi katalikų tikėjimu. 1433 m. lakvičio 26 dienos laiške, kurį įteikė jo pasamdytas teisininkas Simonas Devale, Švedrigaila motyvavo savo teisės į Lietuvos sostą kaip Algirdo sūnus. Jau 1431 metų pabaigoje kilus Bazelio susirinkimo ir Eugenijaus ketvirtojo konfliktui, Švedrigaila siekė su abiem pusėmis palaikyti gerus santykius gana neutralaus susirinkimo dėmesį, jis masino bažnyčių unijos idėją. 1434 metais Eugenijus IV tapo švitrigailai palankesnis, savo bulę titulavo jį didžiuoju kunigaikščiu ir net paskyrė Algirdaičio kapelioną Petrą Žemaičių vyskupų. Keli Prūsijos luomų susirinkimai vykę 1433 metų pabaigoje ir 1434 metų pirmoje pusėje vis dėlto pasisakė už taiką su Lenkija, todėl Švitrigailos pasiuntinių pastangos 1433 metų gruodį posėdžiavusiame Torno susirinkime, nors juos rėmė Livonijos ordino atstovai, nuėjo veltui. Nepadėjo Zigmanto Luksemburgo raginimai atšaukti Lenčicos sutartį, išdėstyti jo 1434 metų vasario 28 dienos laiške Prūsijos ir Livonijos luomams. Tačiau imperatoriaus įsikišimas sustiprino tarptautinę švitrigailos pozicijas. Lenkų susidomėjimas su husitai sutapo su tam tikru popiežiaus ir imperatoriaus santykių atšilimu 1433 metais gegužės 31 dieną Eugenijus IV vainikavo Zigmantą Liuksemburgą. Lenkijos pasamdytiems teisininkams Kasparui de Perugija ir Simonui de Teramo – Bazelio susirinkime teko nemažai pavargti, atremiant Vokiečių ordino ir Švitrigailos prokuratoriaus Andriaus Pfaffendorfo reikalavimus pritaikyti Lenkijai ekskomuniką užsisudėjimą su eretikais. Šie žodiniai mūšiai faktiškai susiklošiusios padėties žinoma nepakeitė, bet šiaip ar taip Romos imperijos kanceliarija ir toliau oficialiai titulavo Švitrigailą Boleslovą imperatoriaus mieluoju broliu. Švitrigailos atsilaikymas teritorijos atžvilgių didesnėje didžiausios Lietuvos kunigaikštijos dalyje turėjo dviejų pareikšmę. Viena – tai buvo Lietuvos valstybės dalis ir toliau išlaikanti 1429 metais atgautą visišką suverenitetą. Kita vertus, ši dalis tūmė į Lenkijos glėbį Lietuvos valstybės centrą su pačiu valstybės pagrindu Lietuvių tauta. Tokia padėtis skaldė lietuvių diduomenę, nenūrinčią nei Lenkų įsigalėjimų iš išorės, nei Rusų iš vidaus. Iš Vitrigailos pusę perėjo Jurgis Butrimas, pasirinkęs valstybinį, o ne tautinį politinės orientacijos prioritetą. Tuo tarpu Jurgis Gedgaudas liko tarnauti Zigmantui pirmajam, pirmiausia vadovaudamasis grinai tautinėmis paskatumis. Susitarti abi kovojančios pusės neįstengiai. 1433 metų pradžioje Zigmantas I nužudė tiek atvykusius švitrigailus, tiek savo paties pas Algirdaitį siūstus pasiuntinius. Tačiau susirašinėjimas dėl šio susitarimų tarp abiejų pretendentų, jo gailus ir net Eugenijos ketvirtojo per Vilniaus vyskupą motiejų 1434 metų pirmoje pusėje nenutrūko. Livonija ir toliau rėmė švitrigailą. 1434 m. balandį Valmiroje susirinkę jos luomai pareiškė, kad Lenčicos sutartis jų nesaisto. 1433-1434 metų žiemą Švitrigaila su dviem kariuomenėmis buvo įsiveržęs į etninę Lietuvą, bet nieko nelaimėjo. 1434 metų birželio pirmą dieną mirė jo gaila. Susenusio karaliaus mirtis nieko nepakeitė. Dar prieš jo mirtį parengta Lenkų kariuomenė birželio mėnesį įsiveržė į Podolę. Karalius Vladislovas III, vyriausiasis Jogailo sūnus, paskelbė privilegiją sulyginančią Raudonosios Rusijos ir Padoliais bajurus su Lenkijos bajurija. Lenkai vėl siekė užvaldyti rytų Podolę ir Voluinę, tačiau sutvirtėjusi Zigmanto pirmojo padėtis pradėjo kreipti įvykius kiek kitokią linkmę. Vasaros rudens sandūroje Jonas Goštautas, patraukęs į savo pusę Aleksandrą Nosį, užvaldė Lucką Zigmanto pirmojo vardu. Kieva jau buvo beužimas Alelka, bet atskubėjęs Jonas Manvidaitis išsaugojo jį švitrigailai. Tik Teodoras Nesvičiškis rugsėjo mėnesį perdavė Lenkams Bratslavo ir Kremeneco pilis Podolėje. Bėda įvyko nelengvai. Teodorą rusai suėmė, jį turėjo išvaduoti Lenkijos rusiškųjų žemių seniūnai Vincentas iš Šamotulų ir Mykolas Bučatskis. O Kryme Švitrigailo šalininkai 1434 metais nuvertė Hadži Girėjų. Zigmantas I 1434 metais vėl turėjo atnaujinti savo ištikimybės Lenkijai pasižadėjimus, tačiau jis jau pajėgi kai ką ir pats atsikovauti iš Vitrigailus. Nedidelė Lenkų sėkmė padalėje rodė, kad nelengva aneksuoti net ir suskilusios didžiausios Lietuvos kunigaikštijos dalis. Bratslava ir Lucka Švitrigaila netrukus vėl atsijėmė. 1435 metais Teodoras Nesvičiškis jau kovojo jo pusėje. Taigi 1434 metais išryškėjo Lietuvos valstybės vidaus karo pobūdis – Lenkija sugebėjo ją suskaldyti ir gražinti savo suzerenitetą jos pagrindiniai daliai, tačiau nepajėgė šių abiejų dalių užkariauti. Pačios šios dalys kovojo viena su kita dėl hegemonijos viename valstybinėme darinyje, nesiekdamos tapti atskirais dariniais. Lenkija norint įtvirtinti savo hegemoniją, teliko galimybė tik remti vieną kurią šią dalį. 1433 metais sustiprėjo Zigmanto Liuksemburgo pozicijus. Čekų taurininkai vadinamais prahus kompaktatais pasiekė kompromisą su Bazelio susirinkimu. Husitai suskilo ir Lenkija faktiškai nebegalėjo naudotis jų paslaugomis. Įsitvirtindamas Zigmantas pirmasis – pasirūpino sustiprinti savo padėtį socialiniais teisiniais aktais, siekdama savo pusėn patraukti tiek platesnius bajorų ir miestiečių sluoksnius, tiek užbėgti už akių Lenkijos institucijų aktų, nukreiptų skaldyti didžiąją Lietuvos kunigaikštyje poveikiui. 1432 metais buvo prapleista Magdeburginė Vilniaus privilegija. 1434 metais gegužė 6 dieną išleista bajūrų privilegija – skirta visai didžiai kunigaikštijai. Jie bajorų valstiečiai buvo atleidžiami nuo javų dėklos didžiajam kunigaikščiui, pasižadama nebausti be teismų, o bajoriškos teisės išplėstos ir stačiatikiams. Tuo metu tai buvo ženklios nuolaidos, nors kai kurios iš jų nebaudimas be teismo dar ilgą laiką liko vien tik teisinėmis deklaracijomis. Netruko Zigmantą palaikančių rusų, kaip ir Švitrigailą palaikančių lietuvių. Dabar atsirado dar ir luomenio poveikio veiksnys. Žinoma, rusų nuotaikas veikia ir paprasčiausias būtinis įskaičiavimas. Zigmantą rėmė tokia jėga kaip Lenkija, su kurios kariuomenė juokų nebuvo. 1434 metų vasarą sutelkė kariuomenę tiek Švitrigaila ir Livonijos ordinas, tiek ir Zigmantas I. Iniciatyvą laikė Švitrigaila, tačiau jo puolimą Lietuvoje sutrukdė dideli lietūs ir kovos pietinėse rusų žemėse. Nedidelę Livonijos ordino kariuomenę, kuri plėšė šiaurės Lietuvą, sunaikino žemaičiai. Zigmanto pirmojo įtaka rusams jau pradėjo reikštis. 1434 metų viduryje Smolenske reziduojantis Rusijos metropolitas Herasimas dar padėjo švitrigalai palaikyti santykius su Bazelio susirinkimu – ir Eugenijumi IV. Tačiau 1435 metų žiemos ir pavasario sandūroje jis jau prisidėjo prie kai kurių rusų bajorų, norėjusių perduoti Smolenską Zigmantui. Samokslą atskleidė Jurgis Butrimas, kuris ir suėmė Herasimą. Neišlaikančio pusiausvyro švitrigailos reakcija buvo baisi. Liepos pabaigoje Herasimą gyvą sudegino Vitebskė. 15 amžiaus ketvirtas dešimtmetis savo beprasmiškai žiaurumais liko dėmė Lietuvos istorijoje. Tam tikra jėgų pusiausvyrą didžiojoje Lietuvos kunigaikštijoje žymėjo tik naują pajėgų kaupimą lemiamam susidūrimui, kuriam abipusiais rimtai ruošėsi. Aktyvūs karo veiksmai prasidėjo tik 1435 metų vasaros pabaigoje. Švitrigailas su Smolensko, Vitebsko, Kijevo ir Polotsko pajėgomis patraukė į rytų Lietuvą. Ties Breslauja jis susijungė su Livonijos ordino kariuomenė. Ordino nerėmė Livonijos viskupai, vadovaujama krašto magistro Pranciškaus, Frankis Kerskorfo ir maršalo Wernerio Neselrodės. Livoniečius rėmė nedidelis talkininkų būrys iš Vokietijos. Čia rado vietą Zigmantas Kaributaitis, pasitraukęs iš Čekijos polipanų kautynių 1434 metų taurininkų pergalė prieš taboritus. Jungtinė kariuomenė nužygiavo prie Ukmergės. Zigmantas I surinko lietuvių jėgas, kurioms vadovavo jo sūnus Mykolas, atvyko į pagalbą ir šiek tiek totorių. Svarbiausi talkininkai buvo Lenkai, vadovaujami prityrusio kario Jokūbo Kobilinskio. Jie su lietuviai susijungė trakuose. Abi kariuomenės turėjo po keliolika tūkstančių žmonių. Rūpiučio pabaigoje jos priartėjo viena prie kitos ukmergės apylinkėse. Rusai ir livoniečiai ruošėsi žygiuoti į Vilnių ir Trakus, o lietuviai ir Lenkai siekė to neleisti. Rūpiučio 30 dieną priešai vieni kitus pamatė priešinguose žirnajų ežerų ir iš jų tekančius labai srauniaus upelės pusėse. Dvi paras neleido pradėti mūšio smarkus lietus. Ankstų rugsėjo pirmos dienos rytą rusai ir livoniečiai iš kairiosios ežero ir upelės pusės patraukė link ukmergiais į priekį pasiuntę gurguolės. Jas dengė didelis dalinys, vadovaujamas Narvaus vaito Jono Koningo ir Polocko seniūno Mykonu. Jam įkandin sekė pagrindinis Livonijos ordino jėgos vadovaujamos magistro Kerskorfo ir maršalo Neselrodės. Švitrigailos jėgų branduolys – turėjo sudaryti ariergardą. Gurgulės dengiančiam daliniui perėjus Žirnajos tiltą, šį atsitraukimą pastebėjo Jokubas Kobilinskis. Lenkai, nedelsdami puolė įsitęsusias priešo pajėgas, svarbiausia smūgį nukreipdami per Žirnają ir taikydami į Livoniečių vadų dalinį. Juos to jau pat perėmė Mykolo Zigmantaičio lietuviai. Dalis Lenkų puolė Gurgulės. Ta kartą juos atmušęs Jonas Koningas paskubėjo atgal į pagalbą saviesiems. Tačiau mūšio baigtis jau išaiškėjo. Pagrindinės livoniečių jėgos buvo sumuštos Pranciškus Kerskorfas ir Vedneris Neselrodei kritum. Rusų livoniečių kariuomenė buvo perskelta į dvi panikos apimtas dalis, kurias lietuviai, jų kovingumą pažymėjo net visuomet iškelęs Lenkus Jonas Duglošas ir Lenkai netruko galutinai sutriuškinti. Bėgantiems rusams ir livoniečiams kelią pastojo šventoji, daug jų prigėrė, arba buvo persekiotojų užmušti jūs pakrantėse. Švitrigalai ir jaunui koningui pavyko pabėgti. Į nelaisvę pateko Zigmantas Rotas ir mirtinai sužeistas Zigmantas Kaributaitis, greitai miręs keliolika ar net keliasdešimt rusų kunigaikščių ir Livonijos ordino vyresnybės atstovų. Vytauto karūnacija daug nusipelnė Zigmantas Rotas buvo nužudytas. Lietuvių rankomis Lenkija keršijo žmogui, atidavusiam visą savo sielą Lietuvos valdovams iškelti. Zigmanto pirmojo pergalė buvo visiška. Mūšio laukiais pastatė bažnyčią, aplink kurią vėliau išaugo pabaisko vietovė. Polocką Švitrigaila pasiekė su kunigaikščiu Jurgiu Lengvenaičiu ir 30 vyrų. Ukmergės Žirnajaus mūšis tapo lemtingu ir jam, ir Livonijos ordinui – Įvyko lūžis tiek didžiosios Lietuvos kunigaikštijos vidaus kare, tiek Livonijos karo ir politinėje istorijoje. Tai nulėmė kovojančių pusių veiksmus. Lenkija vilkinusi darybą su Zigmantu Liuksemburgu ir sulaikiusi jo įtaką 1434-1435 metų įvykių raidai, dabar pastatė jį prieš įvykusį faktą. 1435 m. gruodžio 31 dieną Kujavų brasto sutartimi Vokiečių ordinas, atstovaudamas ir darybose nedalyvavusiam Livonijos ordinui, pasižadėjo Lenkijai Zigmantui I neremti ir nepripažinti jokio didžiojo Lietuvos kunigaikščio, jei jo išrinkimui nepritars Lenkijos karalius ir karūnos taryba. 1436 metų pabaigoje šią sutartį ratifikavo Livonijos ordinas. Lenkijos politikai siekė visiškai sugniuždyti Livonijos ordiną, bet norėjo tai padaryti lietuvių rankomis. Jokūbo Kobilinskio kariuomenė po mūšio paliko Lietuvą. Tačiau daug stipriau pasijutę Zigmantas I žiūrėjo savo, o ne Lenkijos interesų. Į baimės apimtą Livoniją niekas nežygiavo. Mykolas Zigmantaitis antroje rugsėjo pusėje apgulė Vitepską. Šešių savaičių apgultis nieko nedavė, sužlugo ir žiemą vykdytas Polotsko apgulimas atsiliepė patirti nuostoliai ribotos pašauktinių kariuomenės veikimo galimybės. Tai didelė dalimi buvo tik mėginimai pasinaudoti samyšių Švitrigailo stovykloje. Kai kur jie pavyko. Zigmanto valdžią pripažino Smolenskas, Mcenskas, Starodubas. 1435 metų pavasarį Bazelio bažnyčios susirinkimas pavedė Zigmanto pirmojo globai Rygos arkivyskupą. Švetrigaila pasitraukė į pietinę savo valdų dalį. 1436 metų žiemos pabaigoje pavasario pradžioje jis sėkmingai gynėsi nuo Lenkų, atsėmė Mcenską ir Starodubą, tačiau tarptautiniu mastu jis jau buvo sužlugdytas. Jį paliko likimo valiai Livonijos ordinas, o Vokietijos imperatorius Zigmantas patarė susitaikyti su Lenkija, tai yra nusiplovė rankas. 1436 metų vasarą Zigmantas I užvaldė Polocką ir Vitebską, galutinai įsitvirtino Smolenskė. Tai jis padarė savo jėgomis. Nors Lenkų kariuomenė ir laimėdavo mūšius, nuolat siūsti ją į tolimas didžiosios Lietuvos kunigaištijos rėtis darėsi nelengva. Sutriuškinu Švetrigailą, Lenkija stebėjo jo kovą su Zigmantu, laukdama galimybių jie pasinaudoti, neįdedant daug triūsų. Tai buvo ne kas kita, kaip priverstinis išaugusio Zigmanto pirmojo svorio pripažinimas. Lietuvos valstybės suskaldymo svorio centrą Lenkijos politikai perkelė į diplomatiją. Zigmantui pirmajam stiprėjant, vis labiau darėsi sukalbamesnis pralaiminti Švitrigailą. 1436 m. rudenį jis prieimė Lenkų pasiūlymą dėrėtis. Lapkričio mėnesį buvo sudarytos trumpos paliaubus. Naujai iškilo didžiausios Lietuvos kunigaikštijos padalinimo projektas – Dabar jau buvo diktuojama abiem kovojančioms pusėms, tačiau svarbiausią momentą Lenkų diplomatija vis dėlto praleido. Viena pusė, dabar jau Zigmanto pirmojo, vėl pakankamai sustiprėjo. Todėl abu pretendentai sutiko pripažinti Lenkijos viršenybę tik su sąlyga, kad valdys visą valstybę. Švitrigalai pripažintinas istorinis nuopelnas, jis išlaikė nepažeistą Lietuvaus suverenumo idėją iki to momento – kol jo priešas išaugo į jėgą, su kuria Lenkija turėjo skaitytis. Švidrigalai nusileidžiant, Zigmantas I laiko veltui neleido. Jau 1437 metų pradžioje buvo ruošiamas žygiuoti į pietus. Karo išvarginta Lietuva sunkiai rinko jėgas. Tik rūpjūčio mėnesį žygiavo dvi kariuomenės į Kijevą ir Lutską. Pirmąją sumušė tuo metu buvęs Kijevo vietininkų Juršą. Antrųjų apgulė Lutsko pilį, bet apgultį nutraukė žinia apie Švitrigailo susitarimą su Lenkais. 1437 metais rugsėjo 4 dieną Švitrigaila pripažino Lenkijos viršenybę. Tai skelbiančiame akte buvo pažymėta, kad Lutską jis perleidžia Lenkijai, o po jo mirties jai turėjo atitekti ir visos jo turimų žemės. Lutską tuoje užėmė Vincentas iš Šamotulų, Dabar jau Švitrigaila visiškai perėmė Lenkijos siekių vykdytojo vaidmenį prieš Lietuvos valstybės integralumų reiškėjų tapusį Zigmantą I. Lenkijos ir Švitrigailo sutartį turėjo patvirtinti 1437 metų spalio mėnesį susirinkęs Sieradzės Seimas, kuris privalėjo nuspręsti, ar jau tikrai pribrendo laiką suskaldyti didžiąją Lietuvos kunigaikštyje.